kwaye ba mara auren yana zuwa da zai wuce sai fike abin da ke hannuna sai ya zura a mace sai ce kaga abin da gaba da zo wannan bai da abin da ya ce ba shi hagin da ke sai na gane ashe idan mutum ya aure ko wani haƙorin hankali da ke huto mishi macen ko namiji abinda ake da ana dainawa da na faɗa muku su yanzu duk kun san su anan malamai ne manya a Najeriya amma dai ba zan faɗi ba su bayan Allah hanyar aure tana haifar da wani abu babba wanda malam ya so ya gaya muku shine barin masu gado a bayan ƙasa in an ce gado ba wai masu gadon kuɗi ba a da alƙur'ani ke ba labarin wasu mutane yara guda biyu ya ce wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك سيشي وما فعلته عن أمري zalika ta'awilu ma nasati alayhi sabara sai ake tambayar da Abbas a cikin Bukhari tafsirin wannan aya me yasa katangar bata rushe ba alhali kuwa duk katanga ta karfe da dutse da rodi wasu ruwa ya kada su amma wannan ba rodi ba dutse ga jakai su susa ruwa ya dake ta amma ta ki faduwa sai ta baka ji abin da Allah ya ce ba kana abu ma salih ai wasu bayin Allah ne suka yi aure salih an bayi suka haife su saboda haka wayannan bayan Allah suka doge haka sa'id bin musayyib da yazo yana gaya ma 'ya'yansa sai ya ce da'uni أخذكم a وفاتي أي دعوني أزيد في أعمال الصالحة كي أخذكم بعد وفاتي كبرني إن قال أيكم قري دو إن قريكم بايا بانا أشي إيه يما أورتا سنة قري إيه إنسو إذا باتا ta wata hanya ta yin aikin kwarai don yana yin naso ya yi naso ya mamaye wa yaran idan ba sa idan ban yi aure ba zan samu wani abubuwan duka wata tana cewa da Allah malam dan wai ban yi aure ba yanzu me ya aibi ma'ana akwai laifi a ni ban sai laifi ba amma dai ba a bi umarnin annabi ba a wannan wurin dan shi manzon Allah ce ta aure ba san kuma wanda ya ce kada a aure ba ana lafiya sumul kalau ba tas ba ba ttd ba ba san wanda ya ce bayan Allah rashin aure da zamantakewa a gida kawai bayan an yi aure a koma gida ba fa a samu yadda ake so ko da ko mai duke shi dan ba kuɗi bane ke ba da nutsuwa a ba su bane ba samun gida kato ne kadai bane ya kawo nutsuwa a ba su bane a dai bincika da kirki akwai abubuwa da yawa da ka zama anis ga bace akwai abubuwa da yawa da ka zama anis ga ɗan namiji ba dukiya ko kuɗi ba ko gida ko mota ko makamantan irin wayannan a'a dan adam bisa dabi'arsa baya ya zama shi kadai shi madaniyin ne bi tabi'i dan adam dan gari ne shi mutum dan gida ne dan gari bai saba zama shi kadai ba sai da mutane da zaka dau mutum kulle shi a wani gida kato ciki da abinci da komai da 'ya'yan itatuwa da tsuntsaye suna kai komo da ruwa da kifaye suna wasa a ciki karfe rufe shi kai ga kowa shekara goma sai ya nemi a buɗe shi ya leƙo ko da waje ne saboda ba ɗabi'a ce ta zama shi kadai ashe mace in ta yi aure ta fito ta fi kowa sanin abin da ake ciki ba ke in faɗa da yawa amma karanci takan ja a tsara ga iya domin duk kayan da aka yi mata sai an da ko a zubar a kai gidan da babu wurin ajiya idan babu inda za a ji wannan kaya dole ko dai a sulutu da su ko kuma a yi raban gado tun ba a mutu ba kanwa da Allah ne wacce kula za a bani da tun da ke yaran nan suna kwana a ƙasa kuma ga fitsari ga sanyi ruwan damuna ya zo a ba su wannan gadon mana ya ce shi ya ah, bai ma san ganan katiba kawai yake so ya kwanta a haka ne za a sanar da dukkan shi sun ƙare in ta ce ah, a a fito ba wani tsajewa ko ne a bari ruwa ya doka ko a kai riga ta ma'ana kasuwar da ake ce mata ke zama kun ga wannan musibar haka za a sai da kayan a dawo sannan kuma har iyo yan adam rashin lafiya yana kama mutum jikini dan adam yakan waye zai yi lafiya idan bai da wai ibnu kaymiya dogon bayani a tafsirin mai suna talbisul iblis rashin aure kan sa mutum ciwon da bai kamace shi ba inda auren wanda duk wannan ba za a samu dacewa sai an yi auren rashin samun zuriya ba cuta bace ga tsiya mace ko da namiji akwai wayanda ubangiji ke halittar su a matsayin zama haka haka nan alqur'ani yace yahbu liman yasha'u inatan wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inata wa yaj'alu man yasha'u alƙima haka Allah ke yi amma ba haka suka so ba tsarin Allah haka ya so amma mace ta sha'awar haihuwa namiji mana sha'awa ko da wai suke ta ba su haihuwar a suna ce ba su amma da yawa suka so ɗaya biyu uku ce to sun ishe mu sayan magi da tumatiri da ɗauko ma'ana duka idan an kai amma dai amma dai zuriya alkhairi ce zuriya albarka ce zuriya alkhairi ne ko da baka mutu ba domin kana kwance za ka lokacin da komai sai an yi maka komai za a yi maka zaman lafiya a ƙasa yana kamuwa ta hanyar auratayya idan wancan ya aure ya wancan wancan ya aure duk unguwar an koma uwa ɗaya uba ɗaya ya zan bari wani mai cuta ya shigo ya kama ta gidan bayan da iyayena a gidan ko da kannena ko da kanwata a gidan to duk an riga an gama wannan shi yasa a da ya karama unguwa da ake ya dangi sai gaba sa yadda babu kowa amma ba a sata a unguwar to kayan ma za ka ɗauka na iyayen ko na ƙannanka ba a yi amma yau duk inda aka ce layi da zaurawa guda arba'in a layi ɗaya to wallahi wallahi ɗan uwa in ka dinga nan motoci suna shigowa sai ka sha mai. shekaran jiya aka ɗaura aure a unguwarmu ranar asabar ta wuce na zauna da alkalai uku suna gaya masu suka ce wallahi malam a kotun ba zan faɗi kotun ba ƙaramin kotun ya ce wallahi kullum sai muka shi aure wajen ashirin kullum sai muka shi ashirin ya ce idan muka tara kuma dukansu musulmai ne babu ɗaya daga cikin abokan zaman wannan garin da ke zuwa wajen kisan auren shekara biyu baya na umarci in yi zuba na jihar kaduna don allah a yi mun sobe ɗin kotuna inda ake kashe auren mata na tura biyu kawo lokacin kotu da yake daga baya an yi ofa area court na tura wasu kotun bola na kai tudun wada kotuwan da kotu na kai magajin gari kotuwan da kotu na kai ne, na kai ina ne kakuri kotun dutse na kai duk ina ne barnawa na a'a da ɗan hizba biyu ba cikin kayan hizba ba siyo min rekod su rubuto min auren da ake kashewa wallahi a kwana bakwai in kin ga yawan auren da aka ce sai ki sha mamaki kuma da yawa ba wani ba wai saboda ba addini ba a cikin irin abin da malam abin ta faɗa shi da ke kashe auren to yan uwa don Allah na zamu ji haka ina zamu ji haka a sai kullu sai dai aka ce aure a hudu kuma aka shi auren nan ba zaman lafiya ake wata macen mutuwa ake aka mata tsananin kishin da malam abin da yake faɗa zuwa na tuno mata biyu sun iske na a gida kowace ta bar gidanta da 'ya'ya bakwai bakwai ɗaya ta fita ƴaƴanta bakwai bayan ba ta nan babba ɗin ya fara sata ta wuta na kuka malam ya zan yanzu ya ce ya kore ne kuma saki ya kai uku kuma babban ɗan barawo ne yanzu na ce zauna ta zauna ta don Allah bai wa Allah me yasa kika bar gidan to ai wulakanci ne ya ya fifita amare ta a kaina na ce duk wanda aka cuta sai ya hakuri ya ce Allah ya kwato mishi Allah bai ce shi ba alaysa bi kafin abda shi ubangiji bai isa ba ya kallo miki haƙin ki ba ce ya isa da da cikin kokowa kika ce sai an kwato da karfi yau ina kafin shi ya sake ki ƴaƴan suna ta wahala amarya tana gasa masa gada a hannu kuma ta ki kula da su wajen tarbiyya na ta ƴaƴan ki kula da su babban danki ya fara sata kannansa mata guda biyu kika san ce kwana yanzu babu ɗayar ko saki ɗaya ce ya mata ƴaƴanta bakwai ta ce ni a taimaka ciki da falo ne ni yanzu zan samu ciki ɗaya ma wallahi ko zaure ne ƙofar gida ni ya bani zan koma na nemi ta ce wallahi ba zai bari ta ba domin a kotu suka ya ce ta ba su wahala ita kai shi kara kotu baya gidan akan abin da ba ta kara karya ba bayan Allah zaura ku ya haƙuri maza ku yi haƙuri ba ina gaya muku bane saboda cutarwar kaɗanci, a'a wallahi mai yawa babu lokaci an ambaton ta ana banda da ke zuba maza ruwan zafi su kore shi kuka in gari ya waye su bada haƙuri a mai da auren kin kusan kashe shi a mai yadda banda ɗa namiji kuma da in ya kama dukan mace sai shan mamaki na zo karatu ka turu na tashi na koma gida sai na biya kantin ma'ana sultan famasi na iske wurin da matar sun zauna ya gurri da bakinta biya ji mata ciwo sai na tsaya za a yi mata allura kamar ɗan dambe za a yi mata allura su tafi gida sai ka ce malam da kasance ah, a a tabe shi dan ni mutum ne mai sha'awar gulba irin wannan sai na gani ita tafiya ku zalame shi ya wuce ya koma da Allah malam wannan sun fada mashin ne ita eh, wallahi ba sai in suke wata ɗaya biyu zaman lafiya sai su yi dambe ya gugubshe mata baki duk jini har ƙura su wani sai kuma ya ɗauko ta ya kawo kemis a yi mata allura a ba ta da sha saboda harili a koma gida zauna kuma ta zaman aure ku karanta min hadisin umma zara ku duba a cikin matan nan sha ɗaya da bazan su sha ɗaya da suke ba labarin wani mijin kamar zaki sai ya yi ɗirka kana ya fita amma ake haƙuri a haka so bayan Allah mu yi ƙoƙari mai auren don Allah asar na ƙasa da yana cewa al'umma ba taɓa haɗuwa ba akan wata matsala suna neman yardar Allah a kanta face sai Allah ya shirya da su zuwa hanya mafi dacewa a wannan tsari so ina fata inda za mu don Allah wallahi tallahi zawarci sai labari in kuma za mu yi auren nan mu rabu to za mu samu zaman lafiya a jihar Kaduna za mu samu raguwar bala'i za mu samu ragowar tashin hankali za mu samu ragowar ayyuka dama Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarkin sunna ya dora mu akan tafarkin mustaqimi ya yi aiki da mu wajen raya addinin sa a bayan kaza yan uwa na goye da na fili da ke taimaka mana ubangiji Allah ya ba su ikon dacewa akan haka Allah ya mun sakayya akwai wasu ma da ke goye suna nan sun yi tsibi jira kawai suke da an fara buɗa su ga gudunmawar mu Allah ya kawo su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ce ku daina jira sai an ce ku ce ko ba ku jin daɗin shirin ne zaurawa mu a takbir to godiya na musamman ga ɗazun na ta cewa isha sai wata yar kwamiti ta kira ni ba ma da isha ba ne ishaq ne na ce to da ishak da ishak da ishaka duka ɗaya ne ko ba haka ba duk bambancin harshe ne ya raba kuma shi ya haɗa mu ya kuma yi maganar zaman lafiya wannan aiki da muka ɗauko na aurar da saurawa ingantar da zaman lafiya ta Harka kaduna ne ko ba haka ba a yayin da aka yi nasara aka yi wannan aure lafiya an wanzar da zaman lafiya ta Harka kaduna ko ba haka ba to allah ya samu dace malam Ashek aminu ibrahim daurawa akwai wani ko in ce bukata ta musamman an ce ka yi mantuwa ba ka bayani akan kan illar zama ba miji ba a kurkuce za mu ba ka minti biyar ka ɗan yi tsokaci kai illar zama ba miji to ni na ɗauka kun gane hikimar da ta sa na tsallake gurin ba ni ya kamata in bayani illar zama ba mu ji ba ko ba haka ba ni shekara ta ashirin da uku da matata ba mu taɓa yin faɗa da haka ban san illar zama ba mata ko illar zama ba miji ba da abinda na so wannan daidai nan gurin mu ba wa su wanda dama biyu daga ciki ko ɗaya su gaya mana wani irin yanayi suke ji a zamansu na gida amma ka san wani yana ciwo kuma ka nemi wanda lafiyar salau ka ce bayani akan wannan ciwo ba zai iya fito da haƙƙin ciwon yadda ya kamata ba su da suke zaune a gida wata an sake ta da yaya kamar da malam isa ya faɗa ha akwai kasuwar sai da kayan ina ga su ya kamata a cikin tambayoyin da za musu tunda ya kamata mu ba su dama su yi magana da bakin su aji irin matsalolin da suke ciki kamar yadda muka yi a Kano waɗannan duk jawaban da na yi muku ai daga cikin interview da muka wa zawara ne muka samu waɗannan bayanan so ba rubutaccen abu ya kamata mu yi ko kawai ta cewa akwai kaza akwai kaza su kuma suna jin ba haka bane ya kamata wanda yake da larurar to akwai akwai za mu samu guda ɗaya wacce za ta iya wakiltar su a bata minti biyu ko uku ta bayani akan wani raɗaɗi da zafi da damuwa mace take samun kanta a ciki in ba ta gidan miji haka ya kamata a yi ko shine adalci amma ni lafiya ta lau ba ni da matsala kuma sai magana akan matsala ba. zuwa ka hau nan sai muku bayani a sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم a gurguje ina son yi jawabi akan wannan matsala da aka nema na maganar zama babu mijin aure to an faɗi cewa illa ce na ga wasu suna shakku a kai a gare ni babban illa ce idan wata za ta fito ta mara min baya za ta faɗi cewa illa ce kada mu yi tunani cewa aure raya shi sai don ta fannin ka ji daɗi da mijinka shine ba ita bace. ce a zaman da muke yanzu ba mu da maza aure akwai abubuwa da dama idan na ce zan kawo su a nan wurin sai in cinye lokuta na misali na farko da zan bayar na da ‘ya'ya ba kuma mutuwan auren da ya sa na zaman gidanmu ba mutuwan miji ne to na ga wasu abubuwa da dama wanda mai gidana ya ɗauke min shi yau an waye gari da taimakon Allah da taimakon ‘yan uwa da abokan arziki nake samun shi, amma a hakan ma baya kaiwa inda muke bukatan shi. To, ko a nan ma idan na bar wannan kalmar ta cewa illa ce rashin zama babu mijin aure, wallahi a wadatar, ba sai na yi wasu fasarori da dama ba. Da fatan mu matan da aka tara a wannan wuri a matsayinmu na zawara? muna neman mazan aure ni kuma ina son yi dan wani tsokaci akan wata kalma da aka ce kamar tallan mu za a yi to ni ba talla bane a wuri na wallahi ɗari bisa ɗari an taimaka mu kamar yadda addini ya ce a yi muna fatan alkhairi a gare ku da ku malaman mu da ƙungiyoyin mu na addinai da suka taru muna muku fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka ku ya tabbatar da ci gaba a gare ku da mu baki ɗaya. Abin da muka haɗa a kan shi kuma Allah ya inganta mana alkhairin da ke ciki sharrin da zai biyo baya Allah ya tsare mu da shi. Ubangiji kuma ya mana dace da maza na gari. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ni ce mai suna na na fidausu shamsudu wajo ni ba a cikin musuluncin nake ba musulunta ne bayan na ya aure amma akwai zafi akwai illa zaman da za a ce ba ki da miji dodo na yi auren a cikin christianity na koma na zauna a madadin kira na zauranci akwai zafi gaskiya mata mu daure mu daure mu zauna da daɗin shi da rashin daɗin shi mu daure mu zauna don mu 'ya'yan kristan da ana ganin mu muna musulunta karuwai ake kiran mu ba a bamu moral support da za mu rike mu wani za a ga mun fita mun bar auren za a ce ko mun zo don benefit na addinin musulunci ne ba shi ne ba na yarda da sura izaja kuma na yarda da cewa duk inda kake Allah ya nufe ka da shirwa za ka shiru ni dai ina son iyayenmu musulmai su taya mu don akwai wanda mun musulunta da su abin kuka na yanzu ba su iya dole fin sun ba sun koma sun kristiyani ina so taya mu a yi mana support yadda yan uwanmu iyayenmu kakanninmu za su dawo addinin musulunci su dawo a musulunci illa abin da zan ce kenan a to alhamdulillah mun yi waɗannan bayanai masu tsoron zuciya na ga wata mara hawaye na zuwa wata. ya kamata mu kira honorable muhammad haji amma kafin nan za mu ba da uzurin mai girma matar gwamnan jihar kaduna saboda uzuri na tafiya da take da shi za ta tafi zariya ta kuma dawo daga zariya ta wuce a ta a yau insha Allah don haka in muka ci gaba da yin da zaba da mata a kan ya kamata su ba da dama ta wuce a kan mutum da kwanne ba wani daurawa kamar muhammad ali bin hafi da wani har ya da suna Yeah. irin waɗannan sunaye suna nan da yawa a cikin gari wannan ya sa na tuna da wata kaso a wata unguwa a unguwar akwai wani layi da ake kiransa layin kwantai layin kwantai layi ne na 'yan mata da zaurawa waɗanda kusan duk inda ka kirga gida ɗaya biyu sai ka samu zaurawa shida 'yan mata bakwai waɗanda ba su da aure don haka 'yan unguwan da kansu suka sa ma layin suna layin kwantai to kun ga wannan abu ne da yake da ban takaici an san aure nufi ne na Allah Allah ke kawo shi amma kuma akwai sabubba wasu lokuta da dan adam yake yakan ja ma kansa a kafin kira kawun zaurawa honorable Muhammad Ali a gurguje an ce waɗanda aka ba su abinci don Allah su samu wuri su zauna ko dai a ci yanzu a shiru ko kuma a bar shi sai an jima a barin shi sai an jima ya fi dacewa yanzu kira honorable Muhammad Ali ya nasu jawabin cikin minti biyu zuwa uku insha Allah honorable bismillah بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته babban malaminmu sheikh aminu daurawa ɗanwanmu sheikh isa yunus almazani Aminu ibrahim almadani da sauran 'yan uwa maza da mata na mana barka da warhaka wannan taro da aka hada da sunan ko kuma a ƙarƙashin kwamiti na zawarawa na jihar kaduna ya zo a lokacin da ya dace musamman wannan lokaci da ake fuskantar matsaloli a abin da ya shafi tarbiyyar yara da shi zamantakewar aure kansa a takaice wannan shine abin da bature zai cewa strategic intervention to save the family unit and the home Allah ya saka da alheri to amma ana ta maganan zawarawa ne kawai akwai ‘ya'ya mata da ke living behind iron gate waton yaran da ke zaune a gra akwai da yawansu wanda ba su yi aure ba wasu sun kai shekara arba'in ma da haihuwa amma har yanzu ba su yi aure ko na fari ba a sabili da haka ina fata wannan kwamiti zai duba wayannan a irin yaya namu su ma a sa su cikin tsarin wannan komiti, domin ba ba sa son auren ba ne amma ba a samu a mijin auren ba a sabili da haka akwai buƙatar wannan komiti ya taimaka ya duba matsaloli da su ma wayannan yara mata ke fuskanta domin macen da ta kai shekara arba'in ba ta yi aure ba hakika akwai matsala kuma ba a yi auren ba ne ba wajen ba a son a yi aure ba sai dan ba a samu mijin ba ne saboda haka nan wannan kwamiti ya ƙara da aikinsa ba kawai a kan zawarawa ba har da wanda ba su mata ba auren ba suna nan kuma da dama ah, za mu kuma taimaka insha Allahu mu zakulo muku wasu daga cikinsu mu hada su da wannan komiti. A hada su da wannan komiti domin su ma a taimaka musu sannan ina kira ga mata wanda maza suna zaune daga su sai majansu a ji tsoron Allah in miji ya ce zai ƙara aure in har an san zai iya rike ki ya kuma riƙe. a ki ba shi goyon baya ya ƙara domin a karki zama selfish in kin ce ke sai kai kadai kuma Allah ya zo ya baki mata yayanki duka mata ne ya zaki in aka ki auren yayanki zaki so an sa ne ba za ki so ba saboda haka mata da maza ku kadai ne a gidajen mazajenku kuma kun san suna da hali ku encouraging ɗinsu su auro su ƙara aure kun so samu ne ku ku nemo masu daga yi wannan kwamiti din wanda kuka san za ku zama compatible za ku yi zaman lafiya sai ku taimaka mai gida ya ƙara aure domin al'umma ta ta inganta da fatan ubangiji Allah shi mana jagora Allah kuma shi sa albarka a wannan tsari da aka fara Allah ya samu dace honorable muhammad ali muna godiya kuma mala amin daura ya ce akwai fab sa za a ware mai na bazawara guda ɗaya ko biyu za a bashi tuka in allah ya zo assalamu alaikum Thank you. assalamu alaikum التكبير التكبير da za a haƙura da cin abinci da zai fi kyau yanzu za mu tashi insha Allah a yi haƙuri um,